Pars decima Vulgate Clementine. Haec transcriptio a Societate Libri Voce Facta bono publico usui est. Liber Leviticus caput primum. Vocavit autem Moisen et locutus est ei Dominus de tabernaculo testimoni dicens loquere filii Israel et dices ad eos Homo qui obtulerit ex vobis ostiam domino de pecoribus, id est de bobus et ovibus offerens victimas? Si holocaustum furit eius oblatio, ac de armento, masculum immaculatum offeret ad ostium tabernaculi testimonii, ad placandum sibi dominum. Ponetque manum super caput hostie, et acceptabilis erit atque in expiationem eius proficiens immolabitque vitulum coram domino et offerent filii Aaron sacerdotes sanguine meius fundentes per altaris circuitum quod est ante ostium tabernaculi de tractaque pelle hostie artus in frustra concident et subicient in altare ignem strua lignorum ante composita et membra quae sunt caesa de super ordinantes caput videlicet et cuncta quae haderent iecori intestinis et pedibus lotis aqua adolebitque ea sacerdos super altare in holocaustum et suavem odorem domino quod si de pecoribus oblatio est de ovibus sive de capris holocaustum masculum absque macula offeret immolabitque ad latus altaris quod respicit ad aquilonem coram domino sanguinem vero illius affundent super altare filii Aaron per circuitum dividenque membra caput et omnia quae aderent iecori et ponent super linea quibus subiciendus est ignis intestina vero et pedes lavabunt aqua et oblata omnia adolebit sacerdos super altare in holocaustum et odorem suavissimum domino si autem de avibus holocausti oblatio fuerit domino de torturibus aut pullis columbae offeret eam sacerdos ad altare et retorto ad collum capite ac rupto vulneris loco de currere faciet sanguinem super crepidinem altaris vesiculam vero gutturis et plumas proiciet prope altare ad orientalem plagam in loco in quo cineres effundi solent confringetque ascella seius et non secabit neque ferro dividet eam et adolebit super altare lignis igne supposito holocaustum est et oblatio suavissimi odoris domino caput secundum anima cum obtulerit oblationem sacrificii domino simila erit eius oblatio fundetque supream oleum et ponet tus ac deferet ad filios Aaron sacerdotes quorum unus tollet pugillum plenum simile et olei ac totum tuus et ponet memoriale super altare in odorem suavissimum domino quod autem reliquum fuerit de sacrificio eritaron et filiorum eius santum santorum de oblationibus domini cum autem obtuleris sacrificium coctum inclibano de simila panes scilicet absque fermento consperso oleo et lagana asduma oleo lita si oblatio tua fuerit de sartagine simile consperse oleo et absque fermento divides eam minutatim et affundes super eam oleum si in autem de craticula fuerit sacrificium Eque simila oleo conspergetur, quam offerens domino, trades manibus sacerdotis, quicum obtulerit eam, tollet memoriale de sacrificio, et adolebit super altare in odorem suavitatis domino, quid quid autem reliquum est erit Aaron et filiorum eius, sanctum sanctorum de oblationibus domini, omnis oblatio quae offeretur domino absque fermento fiet nec quidquam fermenti ac mellis adolebitur in sacrificio domino primitia stantum eorum offereti sac munera super altare vero non imponentur in odorem suavitatis quidquid obtuleris sacrificii sale condies nec auferes sal federis dei tui de sacrificio tuo in omni oblatione tua offeres sal si autem obtuleris munus primarum frugum tuarum domino de spicis aduc virentibus torrebi signi et confringes in morem farris et sic offeres primitias tuas domino fundens supra oleum et tuus imponens quia oblatio domini est de qua adolebit sacerdos in memoriam muneris partem farris fracti et olei ac totum tuus caput tertium quod si hostia pacificorum fuerit eius oblatio et de bobus voluerit offerre marem sive feminam immaculata offeret coram domino ponetque manum super caput victimae suae quae immolabitur in introitu tabernaculi et testimoni fundentque filii Aaron sacerdotes sanguinem per altaris circuitum et offerent de hostia pacificorum in oblationem domino adipem qui operet vid Italia et a quid quid pinguedinis est intrinsecus duos renes cum adipe quo teguntur Ilia et reticulum iecoris cum renunculis adolebuntque et a super altare in holocaustum lignis igne supposito in oblationem sua vissimi odoris domino si vero de ovibus fuerit eius oblatio et pacificorum hostia sive masculum obtulerit sive feminam immaculata erunt si agnum obtulerit coram domino ponet manum suam super caput victime sue quae immolabitur in vestibulo tabernaculi testimonii fundenque fili Aaron sanguinem eius per circuitum altaris et offerend de pacificorum hostia sacrificium domino adipem et caudam totam cum renibus et pinguedinem quae operit ventrem atque universa vitalia et utrunque renunculum cum adipe qui est iusta ilia reticulumque iecoris cum renunculis et adolebit ea sacerdos super altare in pabulum ignis et oblationis domini. Si capra fuerit eius oblatio, et obtulerit eam domino, ponet manum suam super caput eius, immolabitque eam in introitu tabernaculi testimonii, et fundent filii Aaron sanguinem eius per altaris circuitum tollenque ex ea in pastum ignis dominici adipem qui operet ventrem et qui tegit universa vitalia duos renunculos cum reticulo quod est super eos iusta ilia et arvinam iecoris cum renunculis adolebitque ea super altare sacerdos in alimoniam ignis et suavissimi odoris omnis adeps domini erit iure perpetuo in generationibus et acontis habitaculis vestris nec sanguinem nec adipem omnino comedetis caput quartum locutusque est dominus at moisem dicens loquere filii israel anima quae peccaverit per ignorantiam et de universis mandatis domini quae precepit ut non fierent qui piam fecerit si sacerdos qui unctus est peccaverit delinquere faciens populum offeret pro peccato suo vitulum immaculatum domino et adducet illum ad ostium tabernaculi testimoni coram domino ponetque manum super caput eius, et immolabit eum domino. Hauriet quoque de sanguine vituli, inferens illum in tabernaculum testimoni, cumque intinxerit digitum in sanguine, asperget eo septies coram domino contra velum sanctuarii ponetque de eodem sanguine super cornua altaris tuum amatis gratissimi domino quod est in tabernaculo testimoni omne autem reliquum sanguinem fundet in basim altaris holocausti in introitu tabernaculi et adipem vituli offeret pro peccato tam eum qui vi Italia operit quam omnia quae intrinsecus sunt duos renunculos et reticulum quod est super eos iusta ilia et adipem iecoris cum renunculis sic ut aufertur de vitulo hostie pacificorum et adolebit ea super altare holocausti pellem vero et omnes carnes cum capite et pedibus et intestinis et fimo et reliquo corpore efferet extra castra in locum mundum ubi cineres effundi solent incendetque ea super lignorum struem quae in loco effusorum cinerum crema buntur quod si omnis turba Israel ignoraverit et per imperitiam fecerit quod contra mandatum domini est et postea intellexerit peccatum suum offeret pro peccato suo vitulum adducetque eum ad ostium tabernaculi et ponent seniores populi manus super caput eius coram domino immolatoque vitulo in conspectu domini inferet sacerdos qui unctus est de sanguine eius in tabernaculum testimoni tincto digito aspergens septies contra velum ponetque de eodem sanguine in cornibus altaris quod est coram domino in tabernaculo testimoni reliquum autem sanguinem fundet iusta basim altaris holocaustorum quod est in ostio tabernaculi testimoni omnenque eius adipem tollet et adolebit super altare sic faciens et de hoc vitulo quomodo fecit et prius et rogante pro eis sacerdote propitius erit eis dominus ipsum autem vitulum efferet extra castra atque convuret sicut et priorem vitulum quia est pro peccato multitudinis si peccaverit princeps et fecerit unum e pluribus per ignorantiam quod domini lege prohibetur et postea intellexerit peccatum suum offeret hostiam domino hircum de capris immaculatum ponetque manum suam super caput eius cumque immolaverit eum loco ubi solet mactari holocaustum coram domino quia pro peccato est tinget sacerdos digitum in sanguine hostiae pro peccato tangens cornua altaris holocausti et reliquum fundens ad basi meius adipen vero adolebit supra sic ut in victimis pacificorum fieri solet rogabitque pro eo sacerdos et pro peccato eius et dimittetur ei quod si peccaverit anima per ignorantiam de populo terre ut faciat quidquam de his quae domini lege proibentur atque delinquat et cognoverit peccatum suum offeret capram immaculatam ponetque manum super caput hostiae quae pro peccato est et immolabit eam in loco holocausti tolletque sacerdos de sanguine in digito suo et tangens cornua altaris holocausti reliquum fundet ad basi meius omnem autem adipem auferens sic ut auferri solet de victimis pacificorum adolebit super altare in odorem suavitatis domino rogabitque pro eo et dimittetur ei sin autem de pecoribus aptulerit victimam pro peccato ovem scilicet immaculatam ponet manum super caput eius et immolabit eam in loco ubi solent cedi holocaustorum hostie, sumetque sacerdos de sanguine eius digito suo, et tangens cornua altaris holocausti, reliquum fundet ad basim eius. Omnem quoque adipem auferens, sicut auferri solet adeps arietis, qui immolatur pro pacificis, cremabit super altare in incensum domini rogabitque pro eo et pro peccato eius et dimittetur tu rei caput quintum si peccaverit anima et audierit voce miurantis testisque fuerit quod aut ipse vidit auto conscius est nisi indicaverit portabit iniquitatem suam anima quae tetigerit aliquid in mundum sive quod occisum a bestia est aut per se mortum aut quod libet aliud reptile et oblita fuerit in munditie sue rea est et de liquid et si tetigerit quidquam de immunditia hominis iusta omnem impuritatem qua pollui solet oblitaque cognoverit postea subiacebit delicto anima quae iuraverit et pro tulerit labiis suis ut vel male quid faceret vel bene et id ipsum iuramento et sermone firmaverit oblitaque postea intellexerit delictum suum agat penitentiam pro peccato et offerat de gregibus agnam sive capram, ora abitque pro ea sacerdos et pro peccato eius. Sin autem non poturit offerre pecus, offerat duos turtures, vel duos pullos columbarum domino, unum pro peccato ed alterum in holocaustum. Dabitque eos sacerdoti, qui primum offeres pro peccato retor quebit caput eius ad apennulas ita aut collo hereat et non penitus abrumpatur et asperget de sanguine eius parietem altaris quid quid autem reliquum fuerit faciet distillare ad fundamentum eius quia pro peccato est alterum vero adolebit in holocaustum ut fieri solet rogabitque pro eo sacerdos et pro peccato eius et dimittetur ei quod si non cuiverit manus eius duos offerre turtures aut duos pullos columbarum offeret pro peccato suo simile partem efi decimam non mittet in eam oleum nec turis aliquid imponet quia pro peccato est. Tradetque eam sacerdoti, qui plenum ex ea pugillum hauriens cremabit super altare in monumentum eius qui obtulerit, rogans pro illo et expians, reliquam vero partem ipse habebit in munere. Locutusque est dominus ad Moesen dicens, anima si prevaricans ceremonias per errorem in his quae domino sunt sanctificata peccaverit offeret pro delicto suo arietem immaculatum de egregibus qui emi potest duobus siclis justa pondus sanctuarii ipsumque quod intulit damni restituet et quintam partem ponet supra tradens sacerdoti qui rogabit pro eo offerens arietem et dimite turei anima si peccaverit per ignorantiam feceritque unum ex his quae domini lege prohibentur et peccati rea intellexerit iniquitatem suam offeret arietem immaculatum de egregibus sacerdoti iusta mensuram estimationemque peccati qui horabit pro eo quia nesciens fecerit et dimittetur ei quia per errorem deliquit in dominum caput sextum locutus est dominus ad Moisen dicens anima quae peccaverit et contento domino negaverit proximo suo depositum quod fidei eius creditum fuerat vel vi aliquid extorserit aut calumnia fecerit sive rem perditam invenerit et inficians in super peieraverit et quod libet aliud ex pluribus fecerit in quibus solent peccare homines convicta delicti reddet omnia quae per fraudem voluit obtinere integra et quintam in super partem domino cui damnum intulerat pro peccato autem suo offeret arietem immaculatum de egrege et dabit eum sacerdoti justa estimationem mensuranque delicti qui rogabit pro eo coram domino et dimittetur illi pro singulis quae faciendo peccavit. Locut usque est dominus ad Moisen dicens, Precipe Aaron et filii eius, haec est lex holocausti, cremabitur in altari tota nocte usque mane, ignis ex eodem altari erit, vestietur tunica sacerdos et feminalibus lineis, tolletque cineres quos vorans ignis exussit et ponens iusta altare spoliabitur prioribus vestimentis indutusque alis efferat eos extra castra et in loco mundissimo usque ad favillam consumi faciet ignis autem in altari semper ardebit quem nutriet sacerdos subiciens ligna mane per singulos dies et imposito holocausto de super adolebit adipes pacificorum ignis est iste perpetuus qui nunquam deficiet in altari ac est lex sacrificii et libamentorum quae offerent filii Aaron coram Domino et coram altari tollet sacerdus pugillum simile quae conspersa est oleo et totum tuus quod super similam positum est ad olebitque illud in altari in monumentum odoris suavissimi Domino Reliquam autem partem simile comedet Aaron cum filii suis absque fermento, et comedet in loco santo atri tabernaculi. Ideo autem non fermentabitur, quia par ius in domini offertur incensum. Santum santorum erit, sicut pro peccato atque delicto, mares tantum stirpis aron comedent illud legitimum ac sempiternum erit in generationibus vestris de sacrificiis domini omnis qui te tigerit illa sanctificabitur locutusque est dominus ad Moisen dicens Hec est oblatio aron et filiorum eius quam offere debent domino in die unctionis suae decimam partem efi offerent simile in sacrificio sempiterno, medium eius mane et medium eius vespere, quae in sartagine oleo conspersa frigetur. Offeret autem eam calidam in odorem suavissimum domino sacerdos, qui iure patri successerit, et tota crema abitur in altari, omnem enim sacrificium sacerdotum igne consumetur nec quisquam comedet ex eo locutus est autem dominus ad moisen dicens loquere aaron et filii seius ista est lex hostie pro peccato in loco ubi offertur holocaustum immolabitur coram domino sanctum sanctorum est sacerdos qui offert comedet eam in loco sancto in atrio tabernaculi quid quid tetigerit carne seius sanctificabitur si de sanguine illius vestis furit aspersa lavabitur in loco sancto vas autem fictile in quo cocta est confringetur quod si vas aeneum furit defricabitur et lavabitur aqua omnis masculus de genere sacerdotali vescetur de carnibus eius quia sanctum sanctorum est hostia enim quae ceditur pro peccato cuius sanguis infertur in tabernaculum testimoni ad expiandum in sanctuario non comedetur sed comburetur igni. Caput septimum. Hec quoque lex hostiae pro delicto sancta sanctorum est. Id circo ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto. Sanguis eius per jurum altaris fundetur. Offerent ex ea caudam et adipe qui operit vitalia. Italia, duos renunculos et pinguedinem quae iuxta ilia est reti columque iecoris cum renunculis et adolebit ea sacerdos super altare incensum est domini pro delicto omnis masculus de sacerdo tali genere in loco sancto vescetur his carnibus quia sanctum sanctorum est sic ut pro peccato offertur hostia ita et pro delicto utriusque hostie lex una erit ad sacerdotem qui eam obtulerit pertinebit sacerdos qui offert holocausti victimam habebit pelle meius et omnes sacrificium simile quod quoquitur in clibano et quidquid in craticula vel in sartagine preparatur eius erit sacerdotis a quo offertur sive oleo conspersa sive arida fuerint contis filiis Aaron mensura equa per singulos dividetur haec est lex hostie pacificorum quae offertur domino si pro gratiarum actione oblatio fuerit offerent panes absque fermento conspersos soleo et lagana azuma uncta oleo coctanque similam et colluridas olei admistione conspersas panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum quae immolatur pro pacificis ex quibus unus pro primitis offeretur domino et erit sacerdotis qui fundet hostiae sanguinem cuius carnes eadem comedentur die nec remanebit ex eis quidquam usque mane si voto vel sponte quispiam obtulerit hostiam eadem similiter edetur die sed si quid in crastinum remanserit vesci licitum est quid quid autem tertius in venerit dies ignis absumet si quis de carnibus victime pacificorum die tertio comederit irrita fiet oblatio nec proderit offerenti qui in potius quacunque anima tali se edulio contaminaverit prevaricationis rea erit caro quae aliquid teticere de mundum non comedetur sed comburetur igni qui fuerit mundus vescetur exea anima polluta quae ederit de carnibus hostiae pacificorum quae oblata est domino peribit de populis suis et quae tetigerit immunditiam hominis vel iumenti sive omnis rei quae polluere potest et comederit de hoiusce modi carnibus interibit de populi suis locutusque est dominus ad moisen dicens loquere filii israel adipem ovis et bovis et capre non comedetis adipem cadaveris morticini et eius animalis quod a bestia captum est habebitis in varios usus si quis adipem qui offerri debet in incensum domini comederit peribit de populo suo sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo tam de avibus quam de pecoribus omnis anima quae ederit sanguinem peribit de populi suis locutusque est dominus ad moisen dicens loquere filiis israel dicens qui offert victimam pacificorum domino offerat simul et sacrificium id est libamenta eius tenebit manibus adipem hostie et pectusculum cumque ambo oblata domino consecraverit tradet sacerdoti qui adolebit adipem super altare pectusculum autem erit Aaron et filiorum eius armus quoque dexter de pacificorum hostis cedet in primitias sacerdotis qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron ipse habebit et armum dextrum in portione sua pectusculum enim elevationis et armum separationis tuli a filiis Israel de hostis heorum pacificis et dedi Aaron sacerdoti et filiis eius lege perpetua ab omni populo Israel haec est unctio Aaron et filiorum eius in ceremoniis domini die qua obtulit eos Moises ut sacerdotio fungerentur et quae precepit eis dari dominus a filiis Israel religione perpetua in generationibus suis ista est lex holocausti et a sacrificii pro peccato atque delicto et pro consecratione et pacificorum victimis quam constituit dominus Moesi in monte Sinai quando mandavit filiis Israel ut offerent oblationes suas Domino in deserto Sinai caput octavum locutus quest Dominus ad Moesen dicens tolle Aaron cum filii suis vestes eorum et unctionis oleum vitulum pro peccato duos arietes canistrum cum asdumis et congregabis omnem coetum ad ostium tabernaculi fecit Moses ut Dominus imperaverat congregataque omni turba ante fores tabernaculi ait Iste est sermo quem iussit Dominus fieri. Statinque obtulitaron et filios eius, cumque la vis et eos vestivit pontificem sub ucula linea, acingens eum balteo, et induens eum tunica viacintina, et de super humerale imposuit, quod astringens cingulo aptavit rationali in quo erat doctrina et veritas cidari quoque texit caput et supeream contra frontem posuit laminam auream consecratam in sanctificatione sic ut per atei dominus tulit et unctioni oleum, quo linivit tabernaculum cum omni supellectile sua cumque sanctificans aspersisset altare septem vicibus unxit illud et omnia vasa eius labrumque cum vasi sua sanctificavit oleo quod fundens super caput aron unxit eum et consecravit filios quoque eius oblatos vestivit tunicis lineis et cinxit balteis imposuitque mitras et ut iusserat dominus optulit et vitulum pro peccato cumque super caput eius posuisset aaron et filii eius manus suas immolavit eum hauriens sanguinem et tincto digito tetigit cornua altaris per girum quo expiato et sanctificato fudit reliquum sanguinem ad fundamenta eius adipen vero qui erat super vitalia et reticulum iecoris duosque renunculos cum arvinulis suis adolevit super altare vitulum cum pelle et carnibus et fimo cremans extra castra sicut preceperat dominus obtulit et arietem in holocaustum Super cuius caput, cum imposuissent Aaron et filii eius manus suas, immolavit eum, et fudit sanguinem eius per circuitum altaris. Ipsunque arietem in frustra concidens caput eius et artus et adipem adolevit igni, lotis prius intestinis et pedibus. Totunque simul arietem incendit super altare et o quod est holocaustum suavissimi odoris domino sic ut praeceperat ei obtulit et arietem secundum in consecratione sacerdotum posuerunque super caput eius aaron et filii eius manus suas quem cum immolasset moises sumens de sanguine eius tetigit extremum auricule dextre aaron et pollicem manus eius dextre similiter et pedis optulit et filio Sauron cumque de sanguine arietis immolati tetigisset extremum auricula singulorum dextre et pollices manus ac pedis dextri reliquum fudit super altare per circuitum adipen vero et caudam omnenque pinguedinem quae operit intestina reticulumque iecoris et duos renes cum adipibus suis et armo destro separavit tollens autem de canistro azumorum quod erat coram domino panem absque fermento et colluridam conspersam oleo laganunque posuit super adipes et armum dextrum tradens simul omnia Aaron et filii Seius qui postquam levaverunt ea coram domino rursum suscepta de manibus eorum adolevit super altare holocausti eo quod consecrationis esset oblatio in odorem suavitatis sacrificii domino tulitque pectusculum elevans illud coram domino de ariete consecrationis in partem suam sic ut preceperat ei dominus assumensque unguentum et sanguinem qui erat in altari aspersit super Aaron et vestimenta eius et super filios Ilius ac vestes eorum cumque sanctificasse teos in vestitu suo precepite eis dicens coquite carnes ante fores tabernaculi et ibi comedite eas panes quoque consecrationis edite qui positi sunt in canistro sic ut precepit mihi dominus dicens Aaron et filii eius comedent eos quidquam autem reliquum fuerit de carne et panibus ignis absumet de ostio quoque tabernaculi non exhibitis septem diebus usque ad diem quo complebitur tempus consecrationis vestre septem enim diebus finitur consecratio sic ut et in praesentiarum factum est ut ritus sacrificii compleretur Die ac nocte manebitis in tabernaculo observantes custodias domini, ne moriamini, sic enim mici preceptum est. Feceruntque Aaron et filii eius, cuntaque locutus est dominus per manum Moisei. Caput nonum. Facto autem octavo die, vocavit Moises Aaron et filios eius, ac maiores natu Israel, dixitque ad Aaron, tolle de armento vitulum pro peccato, et arietem in holocaustum, utrunque immaculatum, et offer illos coram domino, et ad filios Israel loqueris, tollite hircum pro peccato, et vitulum atque agnum anniculos, et sine macula in holocaustum bovem et arietem pro pacificis et immolate eos coram domino in sacrificio singulorum similam conspersam oleo offerentes hodie enim dominus apparebit vobis tulerunt ergo cunta quae iuserat moises ad ostium tabernaculi ubicum omnis multitudo astaret ait Moses iste est sermo quem precepit Dominus facite et apparebit vobis gloria eius et dixit ad Aaron accede ad altare et immola pro peccato tuo offer holocaustum et de precare pro te et pro populo cumque mactaveris hostiam populi ora pro eo sic ut precepit Dominus. Statinque Aaron accedens ad altare, immolavit vitulum pro peccato suo, cuius sanguinem obtulerunt ei filii sui, in quo tingens digitum, tetigit cornua altaris, et fudit residuum ad basim eius, adipenque et renunculos ac reticulum iecoris, quae sunt pro peccato ad olevit super altare sic ut dominus moise carne vero et pelle meius extra castra combussit igni immolavit et holocausti victimam obtulerunque ei filii sui sanguine meius quem fudit per altaris circuitum ipsam etiam hostiam in frustra concisam cum capite et membris singulis obtulerunt quae omnia super altare cremavit igni lotis aqua prius intestinis et pedibus et pro peccato populi offerens mactavit hircum expiatoque altari fecit holocaustum adens in sacrificio libamenta quae pariter offeruntur et adolens ea super altare absque ceremoniis holocausti matutini immolavit et bovem atque arietem hostias pacificas populi obtulerunque ei filii sui sanguinem quem fudit super altare in circuitum adipem autem bovis et caudam arietis renunculos cum adipibus suis et reticulum iecoris posuerunt super pectora, cumque cremati essent adipes super altare, pectora eorum et armos dextros separavit aron, elevans coram domino, sicut preceperat Moises, et extendes manus ad populum benedixi tei, sicque completis hostis pro peccato, et holocaustis et pacificis descendit ingressi aut Moses et Aaron in tabernaculum testimoni et de inceps egressi benedixerunt populo apparuitque gloria domini omni multitudini et ecce egressus ignis a domino devoravit holocaustum et adipes qui erant super altare quod cum vi dissent turbe laudaverunt dominum ruentes in facies suas caput decimum arreptisque nadab et abiu filii aaron thuribulis posuerunt ignem et incensum de super offerentes coram domino ignem alienum quod eis preceptum non erat egressusque ignis a domino devoravit eos et mortui sunt coram domino dixit moises ad aaron hoc est quod locutus est dominus sanctificabor in eis qui appropinquant mihi et in conspectu omnis populi glorificabor quod audiens tacuit aaron vocati saute moises et misaele et elisafan filiis oziel patrui Aaron, aita Deos. Ite, et tollite fratres vestros de conspectu sanctuarii, et asportate extra castra. Con festinque per gentes, tuleront eos sicut iacebant, vestitos lineis tunicis, et eie cerunt foras, ud sibi fuerat imperatum locutusque est Moses ad Aaron et ad Eleazar et Itamar filio Seius capita vestra nolite nudare et vestimenta nolite scindere ne forte moriamini et super omnem cetum oriatur indignatio fratres vestri et omnis domus Israel plangant incendium quod Dominus suscitavit vos aut non egrediemini fores tabernaculi alioquin peribitis oleum quippe sanctae unctionis est super vos qui fecerunt omnia iusta praeceptum moise dixit quoque dominus ad aaron vinum et omne quod inebriare potest non bibetis tu et filii tui quando intratis in tabernaculum testimoni ne moriamini quia preceptum sempiternum est in generationes vestras et ut habeatis scientiam discernendi inter sanctum et profanum inter pollutum et mundum doceatisque filios Israel omnia legitima mea quae locutus est dominus ad eos per manum Moise. Locutusque est Moise ad Aaron et ad Eleazar et Itamar filios eius quae erant residui. Tollite sacrificium quod remansit de oblatione domini, et comedite illud absque fermento iusta altare quia sanctum sanctorum est comedetis autem in loco sancto quod datum est tibi et filiis tuis de oblationibus domini secut preceptum est mihi pectusculum quoque quod oblatum est et armum qui separatus est et etis in loco mundissimo tu et filii tui et filia tua et tecum tibi enim ac liberis tuis reposita sunt de hostis salutaribus filiorum Israel eo quod armum et pectus et adipes qui cremantur in altari elevaverunt coram domino et pertinent ad te et ad filios tuos lege perpetua sic ut praecepit dominus inter hac hircum qui oblatus fuerat pro peccato cum quaereret moises ex reperit ira tusque contra eleazar et itamar filios aaron qui remanserant ait cur non come edistis hostiam pro peccato in loco santo quae sancta sanctorum est et data vobis ut portetis iniquitatem multitudinis et rogetis pro ea in conspectu domini praesertim cum de sanguine illius non sit illatum intra sancta et comedere de bueritis eam in sanctuario sic ut praecettum est mihi respondit Aaron oblata est hodie victima pro peccato et holocaustum coram domino mihi autem accidit quod vides quomodo potui comedere eam aut placere domino in ceremoniis mente lugubri quod cum audisset Moses recepit satisfactionem caput undecimum locutusque est dominus ad moysen et aaron dicens dicite filii israel haec sunt animalia quae comedere de betis de contis animantibus terre omne quod habet divisa mongulam et ruminan in pecoribus comedetis quid quid autem ruminat quidem et habet ungulam sed non dividit eam sicut camelus et cetera non comedetis illud et inter immunda reputabitis quero grillus qui ruminat ungulanque non dividit immundus est lepus quoque nam et ipse ruminat sed ungulam non dividit et sus qui cum ungulam dividat non ruminat horum carnibus non ve nec cadavera contingetis quia immunda sunt vobis haec sunt quae geniuntur in aquis et vesci licitum est omne quod habet pinnulas et squamas tam in mari quam in fluminibus et stagnis come detis quid quid autem pinnulas et squamas non habet eorum quae in aquis moventur et vivunt abominabile vobis execrandumque erit carnes eorum non comedetis et morticina vitabitis conta quae non habent pinulas et squamas in aquis polluta erunt haec sunt quae de avibus comedere non debetis et vitanda sunt vobis aquilam et gryphem et haliaetum et milvum ac vulturem iusta genus suum et omne corvini generis in similitudinem suam strutionem et noctuam et larum et accipitrem iusta genus suum bubonem et mergulum et ibin et cygnum et onocrotalum et porphyrionem herodionem et charadrion iusta genus sum upupam quoque et vespertilionem omne de volucribus quod graditur super quatuor pedes abominabile erit vobis quid quid autem ambulat quidem super quatuor pedes sed habet longiora retro crura per quae salit super terram comedere debetis, ut est brucus in genere suo et attacus atque Ophiomacus. ac locusta singula iusta genus suum quidquid autem ex volucribus quatuor tantum habet pedes execrabile erit vobis et quicunque morticina eorum tetigerit polluetur et erit immundus usque ad vesperum et si necesse fuerit ut portet quipiam horum mortuum, lavabit vestimenta sua, et in mundus erit usque ad occasum solis. Omne animal quod habet quidem ungulam, sed non dividit eam, nec ruminat, in mundum erit, et qui te tigerit illud contaminabitur, quod ambulat super manus ex contis animantibus quae incedunt quadrupedia in mundo merit qui te tigerit morticina et orum polluetur usque ad vesperum et qui portaverit huiusce modi cadavera lavabit vestimenta sua et in mundo serit usque ad vesperum qui omnia hac immunda sunt vobis hac quoque interpolluta reputa buntur de his quae moventur in terra mustela et mus et crocodilus singula iusta genus suum mygale et chameleon et stelio et lacerta et talpa omnia hac immunda sunt qui te tigerit morticina eorum immundus erit usque ad vesperum et super quod ceciderit quidquam de morticinis eorum polluetur tam vas lignum et vestimentum quam pelles et cilicia et in quo cumque fit opus tingentur aqua et polluta erunt usque ad vesperum at sic postea munda vas autem fictile in quod horum quidquam intro ceciderit polluetur et id circo frangendum est Omnis cibus quem comedetis, si fusa fuerit super eum aqua, in mundus erit, et omne liquens quod bibitur de universo vase, in mundum erit, et quidquid de morticinis huiusce modi ceciderit super illud, in mundum erit, sive clivani, sive cutropodes, denstruentur, et in mundi erunt fontes vero et cisterne et omnis aquarum congregatio munda erit qui morticinum eorum tetigerit polluetur si ceciderit super sementem non polluet eam si autem quispiam aqua sementem perfuderit et postea morticinis tacta fuerit illico polluetur si mortum fuerit animal quod licet vobis comedere qui cadavere ius tetigerit in mundo serit usque ad vesperum et qui comederit ex eo quipiam sive portaverit lavabit vestimenta sua et in mundo serit usque ad vesperum omne quod reptat super terram abominabile erit nec assumetur in cibum quid quid super pectus quadrupedes graditur et multos habet pedes sive per humum trahitur non comedetis quia abominabile est nolite contaminare animas vestras nec tangatis quidquam eorum ne immundi sitis ego enim sum dominus deus vester sancti est quia ego sanctus sum ne poluatis animas vestras in omni reptili quod movetur super terram ego enim sum dominus qui eduxi vos de terra aegypti ut essem vobis in deum sancti eritis quia ego sanctus sum ista est rex animantium ac volucrum et omnis animae viventis quae movetur in aqua et reptat in terra ut differentias no veritis mundi et immundi et sciatis quid comedere et quid respure debeatis. finis partis decime